Quran ni kitabu cha Allah subhanahu wa taala ambacho kimeteremshwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa lengo na shabaha ya kuweza kuwaongoza wanadamu wote. Kwa hivyo basi, ni kitabu ambacho kinahitaji kisomwe na kiweze kufahamika ili kiweze kufuatwa. Mtume alaihi salatu wassalam katika nasaih au katika nasaha ambazo ameweza kuzitoa kuhusiana na umuhimu wa kuweza kuisoma Qur'ani ni nyingi sana. Miongoni mwazo ni hadithi hizi ambazo tutazisoma ambazo Mtume alaihi salatu wassalam ameweza kuwaasa umma wake na kuwanasihi umma wake waweze kushikamana nazo. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya sahaba mtukufu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Anasema Uthman radhiyallahu anhu ya kwamba amesema Mtume Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, khairukum, mbora wenu nyinyi, man taallama alqur'ana, ni yule aliyejifundisha Qur'ani waallamahu alafu akamfundisha mtu mwingine. Rawahu bukhari Hadithi hii ndugu katika imani, ni miongoni mwa hadithi muhimu ambazo mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam ameweza kutuo, kutupa nasaha ili tuweze kuzingatia yale ambayo yamo ndani. Ibn Uthaymeen, Mwenyezi Mungu amrehemu, anasema makusudiwa ya taalumu lqurani, anasema almurad bitaallumi lqurani taalumu allafdhi walmanawi ni kuisoma Qur'ani kimatamshi vile vile kuisoma Qur'ani kimaana. Bimaana uisome Qur'ani matamshi yake na ufundishe mtu mwingine Qur'ani matamshi yake, alafu ufundishe mtu mwingine maana yake. Na Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi hii asema, mbora wenu man taallama alqur'ana, ni yule ambaye amejifunza Qur'ani kimatamshi, matamshi yake amefahamu vizuri na akafundisha mtu mwingine matamshi yale, kisha akajifundisha Qur'ani kwa maana yake, alafu akamfundisha mtu mwingine maana yake. Huyu ndiye bora wetu miongoni mwa watu wote. Vile vile katika hadithi ambayo amepokea ah, Abu Umama anasema sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallama, nilimsikia mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na amani ziwe juu yake yaqul, akisema iqra'u lqur'ana, isomeni Qur'an, fa innahu, hakika hiyo Qur'ani yati yauma alqiyamati, itakuja siku ya Kiyama shafian li ashabihi, ya kwamba Qur'ani itakuja siku ya Kiyama kumwombea yule ambaye alikuwa akisoma Qur'ani nafasi kama hizi ambazo ziko wazi za kufaulu katika dunia na akhira mtume alaihi salatu wasalam ndugu katika iman amezieleza hata kabla hajaondoka katika ulimwengu hii ni changamoto kwa waislamu wote popote walipo wafahamu kwamba qurani ni kitabu cha allah ambacho kinatakikana kisome kila wakati ili watu waweze kupata falaha katika dunia na akhira ndugu zangu katika imani Hizi hadithi mbili, hadithi ya kwanza na hadithi ya pili, ni miongoni mwa hadithi ambazo Mtume alaihi salatu wassalam anamwamrisha anawaamrisha umma wake waweze kuwa na iltizamu na kushikamana na Qur'ani tukufu. Vile vile ndugu zangu katika iman, katika liqa hii ya leo, tungependa vile vile tuweze kuzungumzia madhara yale ambayo yanapatikana kwa yule mtu ambaye huwa anaipuuza Qur'an, haisomi Qur'an. Pengine kuna watu ambao wameshughulika zaidi na kusoma magazeti, kusoma storybooks, vitabu vya hadithi na vitu vingine, na wakaacha kabisa Qur'ani tukufu ambacho ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ndio katiba ya Muislamu ya kuweza kumpatia mfumo wa kufahamu dini yake hapa duniani na vile vile kesho akhera na haya yameshaelezwa na Mtume alayhi salatu wassalam, ya kwamba ni makosa ya kwamba Mwislamu anatakana ala lakal awe ni dabi yake na ni kawaida yake kuisoma quran Asema Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas, inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alqurani kalbaiti lkharib. Asema Mtume alayhi salatu wassalam, hakika yule ambaye hamna mwenye kifuani mwake hamna ndani ya kifua chake chochote kutokamana na Qur'ani ni kama nyumba ambayo ndani haina chochote. Ukitazama nyumba ambayo ndani iko na kila kitu, iko na viti, iko na kitanda, iko na meza, ni tofauti na nyumba ambayo ndani yake haina kitu. Kwa hivyo Mtume alaihi salatu wassalam akafananisha ya kwamba yule ambaye anaisoma Qur'an, yule ambaye haisomi Qur'an wala mwenye kifuani mwake hamna chochote kalbaiti lkharib, ni kama nyumba ambayo imetolewa kila kitu. Bimaana mtu huyu anakuwa ni kama gofu ambaye hana chochote ndani ya moyo wake. Na kusema kweli, ndugu zangu katika imani, mnaonitazama kwa hivi sasa, ni kwamba Qur'ani ina umuhimu mkubwa ya Waislamu waweze kuizingatia na kuitumia. Kwa hivyo, hapa ndugu zangu katika imani, hadithi hii inatufundisha nini? Hadithi hii inatufundisha ya kwamba Muislamu popote alipo afahamu kwamba ili awe na kitu ambacho kitaweza kumhifadhi yeye na balaa, kumhifadhi yeye na mitihani, kumhifadhi yeye na misukosuko ya dunia hii, na hata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si chengine bali ni Qur'an tukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza sifa tofauti tofauti au kazi tofauti tofauti ambazo Qur'an tukufu imeletewa nazo, akasema miongoni mwa wadhifa wa Qur'ani, miongoni mwa shughuli kubwa ambayo Mwenyezi Mungu ameiteremshia hii Qur'ani ni kwamba inaongoza, inna hadha alqur'ana yahdi lilati hiya aqwam, hakika hii Qur'ani inaongoza katika njia ambayo ni bora zaidi. Mwenyezi Mungu akasema, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake huongoza kila anayemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ikiwa katika kifuani mwa Muislamu, katika moyo wa Muislamu hamna chochote miongoni mwa Qur'ani basi mtu huyu ni rahisi sana kuchukuliwa na mawimbi ya fitna. Mtu huyu ni rahisi sana kupotea. Fitna yoyote inayokuja mbeleni mwake, kushotoni mwake, kuliani mwake, ni rahisi mtu huyu kuweza kuchukuliwa na mawimbi yale. Vile vile kuna mafunzo au kuna adabu ambazo Muislamu anatakikana azizingatie kabla hajaisoma Qur'an. Miongoni mwa adabu zile ambazo Muislamu anatakikana aweze kuzizingatia an yatluwahu ala taharati, kwamba Muislamu aisome Qur'ani akiwa yuko katika tahara, aisome Muislamu Qur'ani akiwa katika hali ya tahara. Na hivi ndivyo alivyokuwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, ambaye alikuwa akisoma Qur'ani akiwa nadhifu, akiwa tahara kabisa. Miongoni mwa adabu ambazo Muislamu anatakikana azizingatie wakati anapoisoma Qur'ani vile vile atasawuk, kabla hajaingia kuisoma Qur'ani aweze kupiga mswaki. Hizi ni katika adabu ambazo mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa akizihimiza na yeye mwenyewe mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akizifanya. Mtume alayhi salatu wassalam amesema, inna afwahakum, hakika vinywa vyenu, hakika midomo yenu, turuqun lilqurani, ni njia ambazo Qurani huwa inapitia. Kwa hivyo akasema mtume alayhi, alayhi salatu wassalam, fatayibuha bisiwaki, ikiwa vinywa vyenu ni njia ambayo Qur'an hupita, basi nadhifisheni vinywa vyenu kwa kupiga mswaki. Hizi ni baadhi ya adabu ambazo Muislamu anatakikana aweze kuzizingatia kabla hajaanza kusoma Qur'an. Vile vile miongoni mwa adabu ambazo Muislamu anatakikana azizingatie ni kwamba yakuna hadha alqari, awe huyu mwenye kuisoma Qur'ani tukufu aweze kuitakasa nia yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani Mtume alayhi salatu wassalam amesema innamal a'malu, katika hadithi sahihi, innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa, hakika amali zote hulipwa kwa nia na hakika kila mmoja mwanadamu analo analo analo alilonuia. Kisha miongoni mwa aya ambazo zimekuja kuweza kueleza na kusisitiza umuhimu wa adabu katika kusoma Qur'an tukufu ikataja ikhlasi ni aya inayosema a'udhu billahi minash shaitani rajim wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddin hawakuamrishwa mayahudi manasara na waislamu ila wamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mukhlisina lahu din hali ya kuitakasa kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dini kwa hivyo umuman ikhwatul muslimun ni kwamba dini ya Kiislamu imetuhimiza sana sisi kuweza kuisoma Qur'ani na kuweza vile vile kuisomesha au kuwasomesha watoto wetu.